soy irrati Dan a Fórmula. Se la puta mierda. Pincha la irola, colega, 107.5 FM. Baraski bizidunak, ortuaren alde Saca tus raíces y deja de vegetar. pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam Arrasta el león, arrasta el tigre, arrasta el león danoi, hemen txegaude barazki bizidunak, berriro ere zuen e, eh, eh, txeetan zuen, eh, audioetan zuen, kotxeetan zuen guztietan, berriro ere eta azkenik esan beharrekoa da gure azkenengo programa dela gaurkoa, gure demoradako azken programa da, eta orduan programa potente bat prestatu dugula, e, agur eta salam esateko. Eta zer gehiago, ba, zetaz joango da programa hau? Ba, bueno, e, ze egon ginen berbetan eta zer ingo dugu, ze, zer lako programa potentea prestatuko gu, ba, Beira, segatik ez dugu egiten errepaso txubet horrela ze ikasi dugun edo ze programa potente egin ditugun eta horren gainean zea osnarketak egin ditugun, ba hori karregu zeurera. Eh? Bakotxak eh, taldea, betiko taldea, betiko lez, etorri dira guztiok, ni baita, -huh. Azpaldiko partex. Eta karri dugu zatitxu bet, eh, programa batena, eta horren inguruan, ba, sola salditxu bat egingo dugu, horren alkatatxu bat, e, eh, zati beti pini, eta mm, pizka bat remember bat egin, ez? Horrelako remember bat egin. Eta hori egingo dugu? Bai, bai. Prest? Ba, bai, dano prest. Dano prest. Launok prest. Bai, bai. bai, bai Todos a una. Beti, beti. Todas a una. Beti prext beti gauz prest danok. Ez que mm. euskerak ez dekolako araz hori Bai, bai, bai, karo, erdera la pasetan claro, nazda. Ni pasetan jat hori erdera <laughs> pasetan azenean, eh? El os az hori, e, e, e, erabakitot beti az esatea, saiatuko nazela beti az esatea. Ba, az esatea badaga, arrera programa az da bala! <laughs> on this side of the law, on that side of the law. Who is right, who is wrong, who is for and who's against the law? Well, you see, I didn't really mean you any harm, but I simply couldn't make it on the farm. When the land won't give a lot, you gotta do with what you got, and all I got's the muscle in my arm. Well, I wouldn't ever hurt my fellow man. And, mister, seems to me you'd understand. I'm just trying to help myself without hurting anybody else. And a man has got to do the best he can. On this side of the law, on that side of the law. Who is weak, who is wrong, who is for and who's against the law? I didn't really mean to let my family down. And I'm not giving you the runaround. I had rather be dead than to have to beg my daily bread and I pay my way no matter where I'm bound. Well, I didn't really think that I did wrong. Just as long as I stayed here where I belong, I did the only thing I could, same as anybody would. Yes, I was simply trying to get along. On this side of the law, on that side of the law. Who is right, who is wrong, who is for and who's against the law? On this side of the law, on that side of the law. Who is right, who is wrong, who is for and who's against the law. barazki bizidunak entzuten zaude. eunda Pirola y Irratian. Nueve de cada 10 necasaris lo recomiendan. Soloan sakontzen. Ikasten. Irakurtzen. Pentsatzen. Eraikitzen. Erro kritikoak asalerachen. entzule maiteak. Lehen esan bezala, orain tokatzen da zoloan zakonten. Juhu! Eta, bueno, azkenengo programa denez, berri horrepekatuko du, azkenengo programa da. Aurtengoa. Aurten. Ez, aurten ez, denboraldikoa. Hori da, hori Egin negatillo. Aukero arte bat da, ez bat. Hala ere, seguro, seguro, eh, deko zuela baten bat etxungabe. Eta, badakizue dagoela, baten bat, agian bat, bi, auskalo. Badakizue dagoela gure, osea, eh, sarean, eh? eh? hortu ondo eh, irratien zerean edo irola irrateko zerean webe informatika sabe, lo que eta te lo descargas eta entzuten duzu gurusun lekuan con las nuevas tecnologías hori da hortu ondo irratia punto ga punto ga de Galicia vale, <laughs> bai, hori Eta, bueno, ba, esan bezala, bueno, hasiko gara emango dio hasiera gaurko zeia solantzako txakotxeri eta esan doztek imo zuk hasiko zorela, ezta? Bai, hori da. botako zu lehengo gaia osunarketa hori gai bat mm, gogora dozu, uh -huh. eta zein da gaia, eta ze... vale, nik eh, aurtengo programa, esan dugu hori, aurtengo temporada izan dela oso potente, eta uke ditugu la gaia asko eta asko, eta oso divertidoak, eta batez ere oso pedagogikoak eta divulgatiboak, eta ikasi dugu pila bat, akostatu zaigu pila bat bakoitzak aukeratzea programa programa bat oin reskatatu eta eta errepasatzeko edo gogora ekartzeko eta hori. Así que bueno, nik aukeratu dudana, izan da loteriaren eh, programa. Urtarrilean egin genuen loteria eta kapitala izeneko programa bat. urtarriak amarrean, beraz hori eh, oso interesantea egon eta, eta merezi du entzutea e, podcasta berriro. Eta karri duzu audio zati bat? Hori da, karri dut audio zatitxo bat, eh, repasatzen duena, momentu bat, estrakto bat, ez da laburpen bat, baizik eta momentu bat. Ba, zuzenean jarriko dut orduan? Bai, bai. eta gero egin aurrun arketa. Venga, ber. Eta bueno, hasi gaitezen, ba, aurkenek ondo azaldu moduen, ba, zelan, e, mekanismo honek, ba, legitimatu iten dauela aberastasunaren akumulazioa, ez da? ba, geuse eh, eh, modelo txatartxean da e, eh, aberraztasunen akumulazioa da, da irriki moduan emoten jako langilegoari ba, e, segidu, segidu deien ba, modelo hori, ez da? Osea, e, deseo moduen aurkeztuten dotza langileari, ez da? modelo hori segitan, akumulazio modeloa. Eta hori, ba, gero e, imaginario kolektiboan sortzean dau ba, erlazio modu bat entre e, riqueza material eta soriontasuna ez da. Ba, batean hori, ba, gure sarreran esan bezala, ba, gure erlazio guztizek dauz e, eh, monetari zaute ez da, eta dirue dauela ba, erlazio sozialen guztien e, zentruan edo, bueno, diru edo merkantziak, diru egaz lortu leikesenak ez da. Eta gero, bueno, ba, hoize, movimentu sozialen kontra be, apurbet e, eh, egiten dau e, loteria, loteriaren mekanismo honek, ez da? Ze azken batean, ba, hori ze, zu e, eh, goten basa, e, movimentu alternatibo baten da, loteria toketan baiatxu, ba, movimentu horrek, ba, beste parte hartzaile bat gitxiago kingo dau, ez da? Ze zu joango za, beste akatzean itxite, da, solidaritatea da, da mm, solidaritateak da kooperazio e, balore horiek ba, aldatuko dauz ba, akumulazio, kompetizio eta individualismoaren baloreekaz, ez? Gero dau beste aspektu bet, non presentetan dan loteria como, como un ente karitatibo, ez da? Zenbaten ikusi dugu, ba, telebiztan eta holan, ba, zelan eh, herri pobretan edo etorkinei toketan jakien loterie da horri zelango ekoa emon jakon, e, karo, e, aurkeztuten da, e, ba, zelan irudi baten ikusten da, ba, dinogun klase sozial e, e, bat, baten e, parte hartzaile dan ba, pertsona bat, eta pertsona horri zelan tokau jakoan, jakoa zen, ba, premio bat, batzuk edo bat, edo dana dala, ezta? Da? Eta zoriontasune, da zelango solidarioa dan loteria, da zelango onura arte hotxan gizarteari. Eta de, danaren, dana dau jantzitekon euros, euros, euros, euros, osea, euros, solidaridad, Daiten da aso, eh, de entre solidaridad y beneficiencia a la sociedad. Beti kapitala. Asuntoa da, gero nik irakurri dala bebai, eh, hor dago estadistika bat normalean loteria toketan jakonari ez deuela konpontan bere goera soziala. Osea, hori da beste trampa bat, emongo zeuen asko eh, berbaiteko bebai. zelan dan paradoja bat salduten dotxuela, zelan dan bide hori aldatuteko zure bizitza, baina benetan, errealitatean, ez, bueno, eh, eh, bizitzak esaten deu, gehienak, uneko iruro gehiek ez deuela lortzen aldatutea. Orduen, mm, hori be, asterteko asunto y sin cosas. Vaya, bueno, gelditu gara, Segas gelditu gara, que la puta lotería es una mierda, tío. <laughs> Así, <laughs> así de claro, ahí, a palmar pasta todos los años. Mauri, que la puta lotería es una puta mierda. Hori oso, oso argi gelditu da. Osa eh? quedau claro, ¿está? Ba, oso conclusio historicista está literario. <laughs> Bai, hori da. Es, eh, programa, programa oso, oso ondo egon zan, eta, eta komentau ziren gauza asko eta asko, eta, eta bueno, segaitik egin genuen hau. <laughs> Zer. es, es, oso, oso conclusio contundentea da horrela esatea, que, que es una puta mierda. Bai, bai. Eta aporteko, se bezgoia. <laughs> Eh, bueno, ba, hori, eh, ziren gabona, gure inguruan jente pila bat erosten loteria eta, bueno, izan zen momentua proposa ere egiteko hori izan zen erreza guretzako gai bat topatza egun horietan, zegenuekan inguruan eta zen egide... eh, eh pues, eh, egiten ari ginen reflexio bat, ez? E, e, programan entzun ziren gauza asko, entzun zan bebai loteriaren historia apurtxo bat, e, nik nire partean azaldu nuen loteria dela negozio bat, eta orduan estatuak irabazten duela dirutsa bat, eta bebai loteria pribatuek 11 adibidez irabazten duela dirutsa bat horrekin, e, bebai egin nuen zenbat diru gastatzen duen jendeak, eta horrelako gauzak, baina hori, gero torri ziren aurken eta olea, eta egin zuten kritika, izan zen lotuta apur bat, kapitalismoa eta loteria, loteria loteria sistema honek zelan reproduzitzen duen, indartu egiten duen kapitalismoa bera, zelan areagotzen dituen desberdintasunak eta bar. Bai. Eta izan zen oso interesante. Azkenean hori ez, eh, laur bilditzeko pizka bat da noteria loteria eh, egiten da jolastu zure esperantzekin, con la esperanza para cambiar de clase, no? Hori da, hori da. Hori zen eh, eh, eh, oleak transmititzen zuena, kontatu ziguna, zen dibide zelan transmititzeko, reproduzitzeko kapitalismoa joaten den pertsonen subkonstientera, a la persona es igual sistema e indartzen ez dakize prozeso ekonomiko eta hori, baizik eta pertsonen subkonstientean indartu ideia batzuk eta horien artean, ba, hori, zelan eee... Ba, loteriaren bitartez algaran promozionatu beste eh, klase sozial eh, eh, akomodatuago batetara, diruarekin eta horrelako gauzekin zoriontasuna lortuko dugula. Ametsak e, diruarekin lortzeko. Hori da, hori da, orduan kontsumismoa eta berastaruzorren komunizioa, bezalako gauzak indartzen dira, horrek egiten du loteria, baina programa horretan bai desmontatu genuen, eta hori da enekoren audio honetan entzun daiteken adibidez, zelan e, gezurra dela, osea, pertsona batek ez du e, naiz eta loteriera basi eta ekonomikoki laguntza importante bat eukin eta igual eh, eh, erosotasun batzuk eukin momentu puntual batetan horrek ez du garantizatzen Mm, ez e, egoera pertsonala guztiz e, e, konponduko saion e, ez da pasatuko a ser un oligarca no va a ser ahora propietario de medios de producción baina eske batez ere eta hau da interesantea naiz eta pertsona bateri eman dirutza bat honek ez du inolas ere gizarte mailako desberdintasunak e, konpontzen bakarrik eh, ematen dio pertsona bateri eh, aukera laguntza bat eta eta desberdintasunak ez ditu konpontzen eta incluso areagotu egiten ditu claro hori nahi zuen esan. Gainera dela sistema, eh, sistema bat de financiación del poder, gainera lortzen dauena e, eh, afiantzetea poterea bere lekuan, e, eh, dirupioa lortzen dauelako beko klasetik. eta gainera areagotzen dire diferentziak, ez da aldatzeko esebez, vamos, e, afianza mas el poder y el poder. Eta hori, niri iruditu zitzean oso, oso interesantea programa hau, Nik neuki ikasi nuela kopila bat, ez? Hemen ibili gara azken urteetan Marxen ideiak ikasten eta, bueno, ba, loteriaren fenomenoan zelan aplikatu hauek ideiak, ez? E, dirua irabaztea, baina eh, horrek ze bihurtzen zaitu e, oligarka esaitu bihurtzen, nola irabazi duzu, hori benetan da e, e, e langile de izate, langile klase izatetik iztean, honek gero gizarte maila zelako inpaktua daukan, bueno, oso interesante egon zen hori, e, ikasi genuelako, nik behintzat ikasi nuelako pila bat. Mhm. Eh, esan zer duten txoa zer de que txile pa blanquear dinero eta? Bai, esan bai. nuen, esan nuen ere, bai, bai, bai, pastones, pastones, 80 veces había ganado Fabra en eh, la lotería, bai. Importante. Mhm. Ba, bueno, hor e, remember hori utziko dugu hor, e, loteriaren inguruan, oso interesantea izan zana, eta laburpen txiki bat dugu baina gure bat zuen txun berriro, gara eh, bertan dagoela, ez? En punto oka. <laughs> E, eta aldatuko dugu, egingo dugu urrengoa? Venga. Zabalo, bai. zuk, zuk, zer ekarri gurera. Bueno, nik ekarri do Konstituzioan programa, hau behin gendun abenduak zeian, justo Konstituzio subi famatu hori, jaiegunak eta <laughs> asteburu horretan tokeiakun, eta bueno, ba, horbe, ba, olako eskusatxu beteukin gendun horren ganean, ba, purbetik ertxeko eta destapetako, benetan zer dan Konstituzioa, ez? Eh, Guk adibidez ez dugule biz igual prozesu hori, etorri jaku olako providentziatik datorren liburu sakratu bat moduen hor non dan danontzat onura bat eta iki ezina danaz, e, hor egon ziren erudito batzu pentsa zeurienak, ua, hau da de puta madre, eta gaina emoten dozko segun batzu fiesta, hori ospatzeko, que una peña que dijo, mira, esto es pa vosotros de puta madre. Eta bueno, bapurbet ez da pegendun programe horretan, ez? Zer dans konstituziñoa, nortzuk idazten daben e, zelan idazten dauen, e, eh, partikularmente be bai zelan dauen banatute konstituzioa bai bete beharretan eta rekomendazioetan, zer dan rekomendazio bat eta zer dan e, bete bat, privilegioak, e, ga, e, urkene pini zeuen e, kontemporenzi, be, ah, gara horretan zelan bizi izan zen politika hori eta batez be Euskal Herrien eta holan prozesu hori zelan bizi izan zen azaldu zen, Azaldu zen be bai, <clears throat> benetan konstituzioan zer segaiti injustoa, bere artikulo batzuk destape ziren beba, jorlako ikerketa sakontxu betin genduen eh, Espainiako konstituzioan ganean, eta hori biliginan horren berbetan, ez? Apur bet eh, injustoa, zer nortxuk izin ze, eh, inzeurien, zer inzeurien eta zer idatzi izan, ez? Eta bueno, eh, nik egi esateko asko ikasi nuen bebai, hola nipirten garenean ikertzen, naiz eta naiz eta batzutan badakigun gauze batzuk, bazten zarenan behin sakontzen, ba, ba, ostia, eh, ikasten dozu pilo bat, ez? Eta nik ekarri dut audio bat, ba, bertan programa horretan ipini genuen audioa, ze gainera garaikidea da, e, momentu horretako audio bat da, eta ba, eurek zelan bizi izin zeurien, ez? Eta purbet, ba, ze perspektiba zeukan herriaren zati batek e, konstituzio horretaz, ez? Zartuko dugu audioa? Yo creo que es muy importante que los pueblos tengamos memoria y que sepamos de dónde venimos. Esta Constitución, la Constitución de 1978, como dijeron algunas compañeras y compañeros el otro día, fue una Constitución producto del chantaje y producto del miedo. Fue una Constitución planteada sin cortes constituyentes, como cualquier constitución de una de mínima democracia exige. Y se planteó o esto o un golpe de Estado militar. Y se planteó con un rey heredero de la dictadura directamente, sin dejarnos decidir la forma de Estado. Y como estamos viendo, se planteó una constitución en la que están absolutamente blindados todos los artículos que tienen que ver con la libre empresa, con la, con la, propiedad privada y son papel mojado el derecho a la educación, el derecho al empleo, el derecho a la sanidad, el derecho a las pensiones y el derecho a la libertad de expresión ante unos medios de comunicación que son todos propiedad de las mismas grandes empresas que están financiadas por los bancos. Bueno, ba, audio horretan, ba, purbet labur la bilduten da, purbet programa guztien zehar eh, sakondu gendune, ez da? Horregaitik ekarri doz, e, programan be oso gelditu zen, eta bueno. Ba, uste oso, audio proposa, bai. Bai, uste dut asko labur zeuela. Eta bueno... Da momentuan Bai, hor eh, lortu gendu audio bat, eta, bai, eta, bueno, eh, ni, eh, ez dakit, programa horretan gelditu jakune argi da azkenean konstituzioa idazten deurienak edo olako liburuek idazten deurienak eh, direla potere militarra eta ekonomikoa dekienak. Ze guk hemen iratxiko bagendun olako liburuzka bat ez ginen izingo kapaz inoren ganean potere aukiteko hori apliketako. Orduen, olako gauzek apliketako oraudian ondo entzuten da eta esaten da, ez, el miedo. O, esto un golpe de estado. Orduan, E, eh, ser da, zer, dauen, la dan konstituzioa, eh? ez dala zubi bet y yo tengo ahí a hacer esquí allí nos vamos a hacer esquí o nos vamos de potes. se da, se, jendeari o eh, a la mayoría eh, son las reglas del juego. O sea, esaten dute apelan mucho mm, mm. políticos, vascos, de, bueno, de toda índole, como las reglas del juego. ya baina ni gure dana esan son las reglas del juego. Claro, baina ni galdetan doana da. Pues vamos a eh, jugar otra cosa. Momentu baten es badau, o sea, idatzi bada, o sea, entonces ¿por qué no nos quedamos con la constitución de la PEPA? O sea, ¿por qué? Si se han, o sea, gurotxu dana esan da, ez la inmovilidad que hay sobre estos sobre estos escritos, ¿no? Como que parece que están escritos a fuego y que yo qué sé, tío, ez dakit sin ¡Dato aldatu, verida, tío! ¿qué cojones? Es que, es que pasada bada, orain gaur badaki jende que el que ele, elekzioak dira, que está bueno, tu eh, nik neta empilla aste honetan carris que está casi estaba kasi ida laguna artean, han e, eh, konstituzio hau eta honelako konstituzioak dauden eginda más ez bakarrik estatu espainolekoa. Danak. E, ...democracia demokrazia moderno occidental hauetan, demokrazia representativas, partidos políticos, sistema de partidos, danak, danak. hauek guztiak mm, desde el propio documento que, que lo que lo crea, que lo regula, daude eginda separatzeko herritarra eh, de cualquier tipo de cuota de poder o sea, lo máximo posible. Gero eta o Beto, Eta orduan, eh, Góngara gongara eztabaidan, bueno, pues, votar, no votar, a quién votar, no votar, como opción política. Y claro, la gente no, sea, todavía sigue jugando dentro del juego, como dice eh, Chamizo. Es eh, las reglas del juego. Orba Ruan mugitzen da oraindik jendea, eh, jende asko, eta eta hor egiatan ez, ez daude eh, ez, dago margenik ezin gara mugitu hor dago oso leku gitxi eske hor mobitan sarenean hori girtan dozu euskateak eske hori da asunta hori konstituzio sino guztia monteuta zu egoteko potere de esferetatik urrun ez da eta audioan entzuten da dauena garantizeta dire derecho mercantilak eta kapitalanak blindaus blindaus beste guztia dire kaka puta orduen hori ikusten da zer dan konstituzio bat eta orduan Azten zarenean mobiten eta azten zarenean igirten kateak konturatuten zara eta azten zarenean gure dozunean artikulatu zure eskubide famatu horre dauzenak hainbaten idatxite, gineok ez deu aurkitu, que parece ser Indiana Jones en busca del arca perdida, esa, los derechos de la peña, ahí estarán por algún lau, e, konturatuten zara, ez dauela artikulazin horik, gainera programan bertan berbain gendun horren ganean, ze artikulazio dausen dauzen herritar batek keja bat eroateko parlamentura. Eta poste humila, boto, osea, firma, no seke, esto, la puta madre, eta gainera, eroaten dozunean, eh, dekie, eh, eure dekie mekanismo bat esateko, ez, ez, ez dugu estabaidatuko. Bai, bai, ez, ez, ez, igual ni, lo, ni se lleva a, hablar de lo que el curro que te has pegado, orduan, Hor, e, gure deuenak ondo jakin zer dan konstituzioa, programan, ondo eta argi garbi esan gendu zean, funtzionetan duen, zetarako dauen inde, eta gure izin eskero, konstituzio ez da participatibo, en ez demokrazia, intentar hacer algo, konturatuten zara esan ez dauen artikula, sinorik, zuk parte hartuteko, zauz, enkistara polla. Kontuten hartu bidebe, konstituzioa dala, errizai, e, eh, otorgaturiko gutun bat. Orduen hortizik eh, bai, batek elite bai. batek eginda. Hortizik eh, eh, deduzi du leike ez dala herrijak bere buruai otorgaturiko karta bat. Dala baten batek posamen bat antzeko, ez? Ez da botere batek herrijai otorgaturiko Gero egon san ratifikatzeko aukera hori, Pero e, es idazteko edo parte asamblea batetan el carrequín... Es que audian esaten atentado. o esto golpe de estado, tío. Y directamente hori da bat, porque el que la aplica es el que tiene poder para poder aplicarla. Según que Sindogu aplica u inora, bez. Gu junte juntetan gara, principio principioako las de... Nos juntamos aquí 40 amigos, venga, esta es la nueva constitución que tenemos que respetar todos. Vas al vecino del quinto y le dices, mira lo que hemos escrito, hay que funcionar así. Y te dice, sí, ¿no? buenas tardes. Claro, pero si le vas con dos pipas y le dices, mira, vamos a funcionar así, el tío te dice, claro, claro, claro que vamos a funcionar así. Nos ha jodido. O oh, por supuesto, claro, claro. Es que... Eh, eh bueno, Gombida <clears throat> jendea <clears throat> <clears throat> eta hartutea eta irakurtzea pizka bat lelengo ba, pasaje batxo, obviamente, no va a salir <laughs> Ez da, da inzaila ere, o sea, dit, la da, eh? Baina, pasarte batxuk irakurtzea mola, eh? Porque curioso da, bueno, curioso, niri curioso, niki nuen eta erregea, errege ateratzen da... o sea en unas cuantas... Bai, eh, ingendun berba erregan ganean be, bai. Ingendun berba erregan ganean be, bai, y su posición en la, sobre la Constitución. Ah. Tienen estos derechos los españoles, los y el rey es eh, salvaguarda del tema. <laughs> y no se le puede juzgar. Y no se le puede juzgar. Sí, como, como jefe de las fuerzas Estado. Del, ejército y tal, y de la armada y todo esto, va a ver a da el garante, el que se va a encargar de, esto. Bueno, a ver, eh, Du dugu kanta bat eta gero segitzen Me parece fenómeno eh. Fenomeno. Venga, canto Chubat eh, a ver eh, ze Nina Simone, adibidez? Nina Simone. Venga, I wish I knew how it would feel to be free. Yo creía que era italiana. share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep Ba, ba gaude berriro hemen. Ba, lazki bizuna saioan. Irola irratian eundazazti punto post. Eta komentaten egon gara que eh, menudos programons hemos hecho, no? Oso intenso, ganera era ganak. Ba, ba, politxe, da investigauek, eh? Oso, bai, landuek, landuek. Eta, bai, bai, bai, Ba. Bai. Eta bueno, txanda zamaik eh, aldatuko dugu, ez? Nori toketainako oin? Oin aurkene, zuke eh, bai. karri duzu beste bai. programa bat. Ba, nik ekarri dut alpinismoa, izan zan martxan hogeien, Eta ekarri dut hau, ze da, ba, ez dakite, eh, alpinismoa ikusteko beste ikusku puntu bat ekarri dugu no, eh, eh, bertara, ez da? Izan zen kritika zorrotz bat, polite, eta nietzako izen zen, e, ba... Batan batzuk azarratu jaku zen. Bai, ze, ba, hori, imalarismoa, edo, imalarismoa, e, bai, imalarismoa. Bai, eta, bueno, da, purtsu betin intokablea hori, eh? Zer da, mendire, eta guztetan jaku ganguren iti joatea imalaiara uden, eta alako gauzek, ez Eta orduen, ba... E, Gure egoak elikatu. Ba, eta bota politik erosteko eta ropa poli politik erosteko eta andano que eh, asko botateko barpein. Eta, bueno, e, a ber, zin mm, mas estu. Ba, hagan esplik ba, e, alpinismoaren... E, Historia nondik hasi izan, apurtxu bet, zelan sortzen da dela konkista nahi batetik hasten dela, ez? E, nazioen konkista nahi batetik. Eta izan zen ontzo interesgarrie, ze, ba, zelan, ba, komente dugun, zelan, e, ba, zeran iltzen dizten kapitalan eta patriarkatuaren e, tentakuloak, ez? Horbe dauzela, horrarte be duten dizela, ez? Eta emon gendun, ba hori, esplikazio sakon eta politbet, ba, zelan dala kapitalismo eta patriarkatuaren e, islada bat, ez? Eta imperianismoana, ez? Ba hori, nahi hori e, mendia konkistatzearena, Desbirgatzea, ah. Hori da, ma, e, eh, e, eh, kimo beko mente ban gero ikusko zue audioan bebai, zelako hitzak erabiltzen diren e, e, alpinismoan ez da. bueno, hori ikusko zue. Eta hori, ba, ez dakit, niretzako izan zen oso interesgarria, ba, ez talako ikusten, e, olako ikuspunturik. Ze, ba, hori, ez jaku guztetan, ez, e, guk egiten dugun hobi bedalez, eta Euskal Herrien asko e, mendien ibilten gara, eta, ba, bai, badeko guzin urrategian haiek, eta, e, da el kaskarrabi ez, Juanito, Juanito, eta honetan, ez da, dugu, benetan zer dan, ez da? Eta izan oso interesgarria, zea, salaratu genuen, ba, geuse asko. La cara be. La cara be. Eta orduen jente asko, ba, sarratu zan. Ez que gainera eta... gure nortasuna gazasko lotu dugu. Bai, hori, hori ba, bai, ba, gorbeiara joatea. Ga, garela de puta madre, bai. oso ekologikoak mendire guazelako, eta, eta bai. kontrako, ez da, igual. Bai, bai, zizan oso interesgarrez, azkenen egiten duguna da, eh, eh, ez da eh, naturan parte izen barik guk, ez, eh, hartzen dugu, eh, objetu bat bezala, eh, empoderatuko gara horretaz be bai. bai eta bardin da, eh, egiten bagara, bardin da e, zabaleko mente ban bebai ba, lagun edo atxetik itxiten badot. Eta komente ziren gauze asko, bebai komentazan, ba, beti ikusi dugu alpinismoa e, occidentalen begietatik, ez da? Eta ez gara konturatzen, nire behintzate, eh, a ber, konturatzen zara gauza askotaz, baina ez zara, ez zara konturatzen, zer diadeko gu ba, hori, hori kesite, ez da? Eta izan esan desikasi bat, balpinismoa ba, suposatzen zau, e, eh, deuena. Ipiniko dugu audioa? Bai, ba hori. Ega, ipiniko dugu audioa eta segitzen dugu komentatzen orain. En los libros de montaña hay más que suficientes victorias, asaltos y campañas relámpago. Nosotros tenemos que apartarnos del lenguaje bélico. Las cumbres no se conquistan, las paredes no se asaltan, los desiertos de hielo no son objeto de una ocupación. Tampoco corremos en pos de ningún tipo de valores éticos o políticos. El grupo no marcha en pos de una bandera, sino de la consecución de un objetivo compartido. Reinhold Messner, alpinista, Bai, bai, e, zure lagunen ganetik, osea, zure sentsazinoak eta bizimodue eta konpartidozunen ganetik. Mhm. Osea, ez importa zure lagune zelan doan. Mhm. Hor, badau kritika bat bebai zelan potentzietan dan, e, karo, kordada komertxial honetan, esan dugu zelan kapitala, eldudan honetara bebai, negozio bat dauen honega, zupagetan dozu, edo zein leike ointxe bertan e, beresteko puntara, edozein, eta esaten denean edozein da, edozein diru edekona. Zutan, e, eh, alpinismo eta eskaladan, eh, esan san aldugu, sistema sozioekonomiko kapitalistaren reproduksiño bat ere egiten dela, edo sistema patriarkalaren bai, edo eh, nazioen arteko imperialismoa reproduzitzen dala. Bere, bere elburua izaten da, mendia konkistatzean, natura kontrolpean eukitea. Azken finean, eh, eh, praktika honek e, konsideratzen du natura mm, mendia kasu honetan dela objektu bat. Ez hori bakarrik, izan aldela jabetza bat, propietate bat, ez? Orduan, naturak dira guk eskubida daukago erabiltzeko, aldatzeko, erasotzeko, suntsitzeko, mm, gu ez gara horren parte. Eta... Hori da, e, kontu bat, ez? Orduan, natura suntzitzeak sortu dezakeen sortu beharko lukeen konflikto morala desagertzen da. Guk eh, ez dugu konsideratzen eh, zeo zer egin dugunik, baizik eta aprobetsatu dugula inguruko elementuak. Ba, mm, alpinismoak ere nola eh, reproduzitzen duela edo transmititzen duela e, jokabide apur bat Ba hori, patriarkalak, ere bai, zelan izan daiteke hau, bai izan alda apur bat, apur bat e, delikaua, ez? Baina, a ber, pentsatu baduzue alpinismoaren eta inkluso eskaladaren eh, sorkuntzan eta historian e, batez ere hau izan dela kirol bat oso maskulinoa, ez? Ba, e, eh, kontesto horretan imagineu, e, zelan ba, gizonak doazen, egiten duten hau eta eraikitzen duten mendiarekiko e, perspektiba, kosmologia, zehatz bat, eta hor, hor dago matxismoa, hor berriro ere bai terminologian ikusten ditugu adibideak, no? Kulminazion, konkista, entrega, tanteo, e, falda, inmaculada, horrelako hitzak erabiltzen dira orduan ematen zaizkio mendiari atributo femenino batzuk, eta horrek egin behar du gizona motivatu eta nahi izatea e, hori konkistatzea eta hori dominatzea eta hori gure mesedetan jartzea eta gu izatea horra heltzen garen lehenengoak eta ukitea, bueno, objetiboa da hori konkistatzea eta inmakulatua bada ondino gehiago. Orduan, bueno, irrikusten dira hori e, gauza oso kuriosoak e, patriarkatua ere sendotzen dutenak, ezta? ba, horrik usi duzu, ez? Eh? Zindote, zaiatu nahez apurbete bildu duteko, ez? Bai, e, alpinista baten iritsi, eh? ez izateko gu kabizela hemen, ba, gure kritika egiten, baina, bueno, alpinistak ibili dizena bebai hor, e, eh, e, bebai dekeu iritsi bardine, hori olean bai, zatitxue. Baina, historiako alpinistarik handizena iritsi, ez? Hori da, hor duen, e... guzendoten apurtzu betuk aikarri danetarik, Eta hori, oso... Ez que nietzako izen zen oso... Osa, un wake up, osa, begi zabaldu segero ikusten dozuna alpinismoan ikusten duzu beste gai askotan, ez da? Eta da txip momento ba, konturatzeko gauza askotaz, azkenean hori dana dauela tentakula kapitalan eta eta patriarkatuaren... E, Ez ez, ez que honik deitzean dotxi El eskalon de Hillary. Eh, claro, ez que dire bete bai, eh, bere, ez eta. Orduen, dire geuse batzuk, eh, azkenean, eh, direnean, ba, pasetan dire orkomo desapercibidas, baina bai. benetan, azten zenan begitan kon lupa geuse honi, bai. benetan igual batxutan hasta bildurre moten deu, ez? Bai da, igual, eh, eh, hau alpinismoa, nazio alpinismo honek, igual eh, inaldau presedentea, eh, ba, espazioko lasterketa horrena, ez da? Ba, zelan, eh, Rusiak eta Txina munduko bipoten, osea, Rusiak eta Estatu Batuek munduko bipotentzia nagusienek zeralein bien lastarketa espaziala, ba dinogun eh, ba, ba, hegemonia hori probetako, ez da? Eh, da ba, alpinim, alpinismoa korren funtzioa behi ban, hm? Ere, ez dakite, eh, alpinismoa ninguren zenuten berro, baina gero eh, más eh, eh, egun, o sea, plan e, hemen eh, gu eh, bendizaletasunaren bendizaletasuna barruan berba egin zedute me bai, eske azken finean horbe bai dago kritika potente eh, bat. Ba, ez ginen zentro egon como... Bai, baina bueno, balore batzu bai, bai komentatu genduzen e, saio hartan, ba, zelan potentxetan zan e, tontorrera igotea, ori, ori. ez eta bailaratatik e, ibiltea. Hori, ez que da ba, como un poco alegoría alegoria de la vida, no? bai. eh, tienes que llegar a, la a la cima, tienes que conquistar la cima. Bai, si no, es como que no has Esa joan hori da, está contentan. Es más, era igon. Hori Bai, ba hori, ba hori dala, ez. Azkenan da, eh, ez dakit, medallita bat lortzaren eh, kontua, ez. Eh, gara honenak eta behar dugu satisfazio hori. Eta aldo behar gara gora, eta behar da, zelan igoten garen, baina igon behar gara. Tepin pin behar dugu gure banderatxue, edo argazkitzu ataran goien, eta alako guzek. Bai. Bueno, beste bat, vale. Bai, igual tema. Bai. Bueno, hor dago tema, eh? Gaina tema hau eh, potentea da. Noiz, aurkene noiz izan zen, segunetan? Eh, bai, izan zen eh, martzoan hogei zen. Así que, benetan, entzun, ze... Eh, ikasten dozu ez bakarrik alpanismari buruz, gero beste guzti asko destifrateko da... E, tema Bai, kodigoa, kodigoak dauz hor, kodigo asko. Bai. bai, ni nahi nuen esan hori, dela tema hori... Ez dela igual komentatu asko, eh? Honen inguruan dagoen eh, kritika, eh? Ba, alde ona bai baditu, noski. Bai, claro. Eh, naturalekin bat egitea eta horre gauza guztiak polito polito, baina hori, eh, kritika bat egitean hori ba, ba beharrezkoa zen. Beharrezkoa bai. eta eta beresia. Desmitifikatzeko. Bueno, Ba, kingo diogu rengoari, olea jauna, zuk bebai e, eh, bueno, ba, ba, prestatu ba, duzu. Bueno, ba, ni prestatu do, da purbet eh, kimo eta urkenegaz batera, ba, purbet eh, ekarri dodan saioa, izen da, ba, e, mikromatxismoak apurbet alderatute, ba, mikroaktitude kapitalista apurbet e, zehetuteko, ez da? ekarri gendu, genduan e, apurbet irratire gurasotasuna eta militantzia. Ba, izen zan garaibet, ba, bai gaztetxean, bai, bai irolan eta ba, apurbet eh, zaintzan geusea eta eh, torri izana apurbet eh, aurkeztutera, ezta? da? Eta bueno, naiz da bi esparrutan bai gaztetxan eta bai, bai irolan ba, zaintza e, zaintzari garrantzi emon, naiz da konkretuki ez, ez egin debate bat, baina zaintza ba, emoten da. Saiatzen gara bintzat. Bai, saiatu bintzeka saiatzen garela ba, apurbete detektau ingendun hori arazoa, ba, apurbete jentea guraso egiten danean, ba, militantxari edo, ba, zelan izte hotxan apurbete eh, eh, alderatute, zelan e, lagau egiten dauen e, militantxea geusea. Eta, bueno, apurbete ekarriote leireke inako berben orgia bat, kondensa egiten dauela oso ondo guke aipatutakoa programean, da, bueno, ifin ingo dugu, gero segiduko komentetan. beti buruan darabelkidan gauza bat da denboraren iez egitea. Nola urte zurte azten garen, nola aldatzen garen. Gaztetan irmoki defendatutako ideia eta posizio asko gupidari gabe alde batera usten ikusi dut jendea, militantzia kontuetan batez ere. Nagusiagoa zarenean, oartuko zara esaten ari naizenaz. Errepikatu izan didate behin eta berriro. Amore ematea, ekintza saiestezina balitz bezala. Irautzaile izatea, fase bat besterik ez balitz bezala. Kapitalismoaren gurpilan sartzera kondenatuta bageunde bezala, iez biderik gabe. Paper garrantzitsua hartzen du gurasotasunak gai honetan. Umeak dituzunean, zure denboraren zati handi bat haiei eskainiko diezulako. Ta bizigaren gizarte eskema honetan, sortzi orduko lanaldiarekin non denbora librea mugatuta dagoen, zaila da, egin nahi ditugun gauza guztiak aurrera eramatea. Agian horregaitik dauka tainargi, ama izan nahi ez dudala. Baina izan nahi balu, zer? Zergaitik erabaki behar dut nire idealak, ametsak edo elburuak aurrera eramatea edo ama izataren artean. Zaintza, klabea da guzti honetan. Urteetan zehar, emakumei egokitu izan zaie eta hala izaten jarraitzen du, naiz eta aldaketarako borondatea egon. Baina zer gertatuko litzateke adibidez, zaintza gizarte ereduaren erdian kokatuko bagenu. Individualismoa apurtu eta komunean biziko bagina. Denok denen artean lagunduko bagina. Agian bakoitzak bere proiektuetarako denbora gehiago izango zukeen. Baina hau suposizio bat besterik ez da. Ez dakit, Agian amets egiten dut. Agian gazte egia naiz oraindik. Bueno, ba hemen e, leirek oso ederki ikututen dauz ardatz batzuk, han eh, programan zier komentau genduzenak, eta bueno, ekarri genduzan elkarrizketa batzuk, arire, eta izen zen alde batetik ana eta zier, e, urru, egon zirela Afrikan e, militatzen, gero eneko naite bekarri gendun arire, eta gero aurkenek zaraustik eh, ekarritako audio batzuk eh, bekarri gendu zan. Eh, eskola feminista nagoa nintzenan esaten duzen bi... Hori ze, hori ze, bai, Alaitz eta maianak. Bai. Eta, bueno, da, da euren elkarrizketa, da euren kasuek izla datute, ba, ingen duzan, konparazio batzu, ba, edo ingen duzan, konklusio batzu, ba, zelan gizarte kapitalistan, ba, oso gatsa dala, e, ba, ekitea ba, guraso izeten zarenean, ez da? da <clears throat> apurbet argitu ingendu zen, iru, iru ardatz edo. Batetik, ba, kapitaliste gu, gure e, txako diseinautako bizitza hortan, ba, ez dauela denborarik e, gero bestetik, e, ba, zaintza edo e, e, dala esparru monetarizau bet, eta ba, ez dauela zaintza zaintza berezko bali kolektibo moduko e, kolektiborako lekurik eta gero beste aldetik ba leirek esan dauena ba komunaren ekarpena edo ba komuna ez dala ez dala sentetan gaurko gunien, da ba individualismo hortan ba gatsa dala zaintza eta ma, e, militantzia itxea ez da e, eh, bebai gelditu zen argi dau e, aitesarenan aldatuten dala bizitza Orduen, hor badauela momentu bet, non, e, e, eh, balantxe bat inbardozun eta e, hor dau importantzia e, komunidadeana. Zuri, be, denpore emoteko edo laguntako e, aitatasun horretan e, murgiltzen, ez? E, de repente, sistema honetan hain individuala laguntza barik absorbitan dotxo hainbeste, osea, ez dauela mm, modu batera o bestera be, e, gelditu alzarela hor, como... E, ezta gizan esan, anulauta modu bai, batean, Bai, Ni, nire aurtengo saio honek, horrek eh, mikroaktitude eh, kapitalistak eh, desbelau doguzan eh, saio hauek, asko guzti biataz, da igual urrengo urterako linea bat izeneik ebiarrana, ez da? Da, bueno, kasu honetan, ba, purbete atara gendune eh, konklusioan, ba, zaintza dala, dala eh, esparru produktibotik kanpora dauen, bueno, e, esparru produktiboan oso oso eh oraindela gitxi sartu dan eh ba produktzio esparru bat dala eta ba hoize pago egin bar eh e, e, aspektu bat dala da bueno da zaintza orduen ba hori monetarizatuin da da ez da kolektibizatu eh, egin behar da moduen eta horregatik ba denporea ba eskasa da militetako ez da. De, de todas maneras be denporan zehar zelan aldatu dan e, eh, esuna, be bai. Ze, bai, e, lehen igual be bai e, eh, txat, soldata bategaz esango leikegu edolan posible esan igual familia bat aurrera atarete eta horrek suposatzen zen igual baten bat etxean gelditu alzala e, bueno, berez bere garaian emakumea zan, ba, patriarkatuan historia gaitik edo baina bueno, permititan zeuen bat etxean egotea zaintza guzti hori aurrera eroaten eta ointxe e, denpora galdatu dire eta ointxe ez da posible ointxe pagueguin behar da Pagin bai, behar da, hor bebai kapitala heldu dalako eta negozio esparru bat dalako eta, como, que uno en casa ahi tokandose la hueva, no, no, a producir y a pagar. Orduan... Nik eh, eh gauza, gauza komiko bat entzuna ba noindela ez asko, ba, lehen eh, egin behar domestikoak edo, ba, gizarteak leporatu ite basan, ba, emakumearen gainean edo, ez? Eta, bueno, ba, berdintasune batek ez oztan, lagun batek da, nire garrasi joztan, zelan berdintasune, berdintasunera heldu ingare, ingaresan, ba, zelan eh, ez batak ez besteak ez deki lan iputa idea de etxeko egin beharrak e, eh, zelan iten diesan, ez? Inok ez daki zukaldatuten, inok ez daki labadoroa tipinten. Igualdad a zero, bai. Bai, da, txen, ba, hori. Ba, Onda, bueno, nik e, e, aita les, ez dakit esan zenuten, baina e, eta edo eskuntza e, ere aktivismoa dela. Mm. Izan daitekela, ez? Eh, horre, orre, bai, niri, eh, estás creando una nueva revolucionaria del futuro. Eh, oso interesante da ekarpen hori, Carpen hori Eh, eh, se venetan, eh, orre, Ori se en egin zuk eh, eh es, es, es, es, eh, zure eta era berean izaltea hori e, e, zure aktivismoaren esparruei uko egin gabe, orduan zelan integratu biak. Eta bueno, e, uste dute interesantea dela e, e, gauza bat e, program horretan behin eta berriro aipatu zena, eta da zelan zaintza emakumeen gainean be, jauzi egin dela modu oso oso esageraguan, bai? Eta e, naiz eta egoera aldatzen ari den e, konfliktoa sortzen dela oraindik ere, Orduan, e, emakumeek aipatzen zuten askotan zelan, naiz eta eh, naiz eta orain dauden beste metodo batzuk partekatzeko zaintza ba, eta ardura batzuk etxekoak, horrek negoziatu egin behar direla eta konfliktoa sortzen dela mm, horretan ere bai, mm, momentu ba, horretan. Oso, oso e, gizarte matxista batean gaudelako, nik alaba bat daukat eta alaba bateko zunean ikusten duzu ze matxistak garen Bai, eh, eta eh, oso... Umeekin, eta que mochila les ponemos desde bueno, chiqui, saiti, pero es una pasada. Eh, ni flipetan do, tío. Am, ama de kogu, lengusina de ni ni flipetan euen pillo bat. Bai, bai. sí, o Oso adires garri ba, selan kometetan zauen ez daite amaiak edo ba, ba, bizek, eh, bikote heterosexual eh, bizek, siela, militanteak, Baina mutile beti segitan zauela super militante, super kirolari da ah, super zera izeten ez da da, bueno, dinogune pikote heterosexual hortan, amak, ba, eh, Bai, bai. Da, amaiak uste izen zela edo ala eh, komente banez bakarrik eh, eh, pertsonak ez, gizarteak bebai, joaten ziela dibidez batzar batera, eta ume barik eh, andra ez, eta non itxio zuz umeak. Ba, gizona ume bari doanean, ez da zebespazetan. Yeah. Osea, ez da bakarrik, osea, da, da, eske. bueno, barkatuko da, didazue, baina militatzeko denbora eskasa dagoen moduan, gizarte kapitalista honetan, programak nere denbora oso eskasa oh. daukagu, eta zuk rekarri diguzu beste audio bat, ez da? Bai, bai. Zuk ze programa berreskuratu duzu? Eh, bueno, guke eh, ni berreskuratu dut, egin gendun eh, programa bat oso potente, oso sakona, transnazionalen inguruan. oso. Eta transnazionala gutxi gora bera eh, zer diren eta plazaratu genduen momentuan, e, eh, transnazionalak multinazional potentea direla, jakingo zuez, transnazionalak eh, definitu genituen eta hitz gutxitan esateko, azkenean direz e, multinazionalak, pero que operan en todo el mundo. y que intervienen en las leyes eh, internacionales y de los propios estados en los que intervienen. O sea, es al final una empresa que interviene en, la legislación de donde va. Eh? Jarriko audio a Bai, eta bueno, eh, esango bueno, Sangot entxungo zuela batez ere eh, eh Javi González txalu gure lagune, se bueno, aditua da eh, bueno, Guatemala negon zan bi urte, lan egiten bertan, eh, bertako indigenekin eta eta en chungo diozu, ez? se Belar, potola que se tiene Vale, ba, ordua Audio, jarriko dugu eta gero komentatzen dugu harin. En el caso de Guatemala concretamente nos, eh, nos encontramos con que después de la, del 96, como hemos dicho antes, y los acuerdos de paz, hay diferentes gobiernos, hay unas elecciones supuestamente democráticas, digo supuestamente porque siguen teniendo mucho poder las empresas y la vieja oligarquía de Guatemala y hemos tenido incluso gobiernos supuestamente democráticos, pero en los, en los que han estado como presidente antiguos eh, dirigentes militares eh, que, están directamente vinculados con el genocidio en los 80, ¿no? El caso de, de Otto Pérez, de Ríos Montt, que ahora mismo están los dos en procesos judiciales eh, entonces, yo por eso hablo de supuestamente de democracia, ¿no? Tenemos diferentes gobiernos de corte más neoliberal, más con una cara socialdemócrata, pero que en definitiva todos los que ha habido son eh, oligarquía también y que por supuesto van a defender los, los intereses del capital y de las empresas transnacionales, ¿no? Lo que ha habido en Guatemala ha sido un movimiento muy, muy fuerte, el propio movimiento indígena, eh, impulsando lo que allí denominan consultas comunitarias de buena fe que son procesos participativos y de toma de decisiones de los propios, pueblos indígenas. Y en Guatemala se han celebrado ya eh, más de 60 consultas comunitarias en diferentes comunidades y municipios, precisamente para posicionarse como comunidades y como pueblos en contra de este tipo de megaproyectos, ¿no? de hidroeléctricas, de minería. Y en todas las consultas que ha habido, eh, el resultado ha sido mayoritariamente opuesto. ¿no? Yo, por ejemplo, tengo aquí los datos de una consulta comunitaria que se hizo en contra de una hidroeléctrica eh, que iba a construir y todavía intenta construir una empresa española, Hidralia Energía, de una población de 130.000 habitantes en un pueblo, votaron 47.000 y pico personas y nueve votaron a favor de ese proyecto. El resto se opusieron, ¿no? Ellos tienen sus propios instrumentos. Hay que decir también que estas consultas comunitarias de buena fe, denominadas así, están amparadas por el convenio 169 de la OIT y Guatemala tiene ratificado ese convenio, es decir, debería cumplirlo por ley. Otra cosa es que no lo haga y volviendo al tema que me comentaba. Bueno, he eh, dau un satisfecho, txalurena bueno, ekarri un primeran de primera mano, ¿no? Cómo se las gastan estas transnacionales ahí in situ, cómo operan, cómo <laughs> mandan a sus eh, milicianos ahí, a sus, ¿cómo se dicen? Sus... Paramilitares. Paramilitares, eso sí. Eh. Y, bueno, pues para montar sus Brigadas de la muerte. Eso es. Mercenarios, quería decir. Y bueno, yo un dato así que me, que me gustó mucho que dijo, por ejemplo, que Iberdrola también opera allí y monta sus hidroeléctricas y que luego en la factura nuestra que te llega a casa de, bueno, el que tenga Iberdrola, que pone 30% de nuestra energía es energía renovable. Y claro, es energía renovable, sí, hijo puta, de Guatemala. Robada, <laughs> energía robada, Y <laughs> después de haber expropiado tierras, haber matado a Peña, haces energía verde. <laughs> pato. Bai, hemendik hori eskerrik asko eh, parte hartu duten mundu guztiei, aurten eh, aurten temporada honetan, adibidez Javiri e, elkarrizketa honetan oso ondo ibili zen. Eta bueno, jende asko izan da eta orainen ez hasiko kontatzen zen seguro baten bat ahaztuko zaidala y quedamos fatal. Leire, leire. Leire, leire. Bai, eta, leire. Eta leke ere bai, eta bueno, bai, gente pilla bat horregaitik ez ditut esan nahi guztiak porque seguro que se me olvida alguien. Leire hay que nombrar bai, Leire que askotan honetan bertebra uin da usaio asko eta leire gure kasetari fine da, da opa leire, amendi Eta salbari bai. Eta salbari be Bai, orduen, e, badakizu hau izan da urtengo temporadako azkenengo saioa, baina eh, datorren urtean, buelta, bueno, datorren urtean, hemendik eta hiru ja betetara, ja ba, eskegu da oso harin amaitzen da. Egon gara hemen berriro, asko ikasi dugu eta espero dugu Obeto egitea datorren urtean, ere bai, gero eta hobeago. Eta ez dakiz egeiago komenta, agur moduan zuok? Bai, ba, betiko moduan segidu zuela, gu bagoaz e, eh, eh, de moralien, baina segiduko dugu ikertzen, segiduko dugu lehitzen, <laughs> segiduko dugu gure borrokatxo honek eta gauza honek destapetan, eta hiru jabete laster pasetan dire, alanda guztiz itxiko dugu programa eta olako saio potente batzuk, ez? Ez bakarrik honi komente dugu zena, beste batzuk holan pintxeko dugu, hor zabalik deko zue gure web horria, Hortuan dirratia.ga, iraolakoa bebai, horti dauz, programa guztiek, entxuzue irola irratia, FM eta beste bari, besarka bat danoi, limongo goan zaitugu, eta ama, maite zaitut. Bueno, ba hori eskerrek asko entzutagaitik etorreko gara beste baten datorren urtean ia datorren urtean dugu al kamarada mendikote radio rebelde. Beste barik, ba, hausia izen da barazki bizidunaken bigarren denbora aldize, da egon zeitezi itxoten irugarrena, despuez del nobiazgo beraniego, del amor beraniego, ba, hemen txegon gara itxoten, ba, txartu urten bada, ba, zego penak pena kaazteko, zego pena ez da? Que fuerza cuando entra el sol, por la ventana, revienta, refleja, no cabe en mi cara, la gente en la cara... Bai, eta animatu ba hori, eh... eh irratzaioan esan genuen, irrati azkena irratzaioan eh, esan dugun moduen, ba, alboan deko zuen irrati azkea parte hartzera joatea, ez? Eta bolako gauzetsu egiten direla, da, ni 22 ondo pase la urtea honekaz, lanakaz que las minorías no respeta y nos enfrenta el interés. Cada vez somos más y sabemos más. Crecimos sin miedo a saber la verdad. No podemos pararnos, callarnos. Mientras tanto están detentando el poder. Canciones, protestas, debates, revistas, talleres, cafetas, pancartas y cooperativas. Blog retweets, activismo y clips. Acciones directas, masivas. Ocupa, resiste, difunde y comparte. Cuestiona, averigua, con concluye, infringe, opina y contrasta, en fin desobedece. La ley es injusta y sabemos qué hacer. Fuerza para las presas altruistas valientes, para quien se atreve y no vuelve Échame una mano, que yo solo no puedo, ni quiero, ni debo. Nacen, trabajan, votan, consumen y mueren. Ya nos dimos cuenta otros mientras se enriquecen. A veces un pequeño golpe puede hacer estallar la realidad como hasta ahora la conoces. Un policía dispara a un manifestante, un político aprovecha la ignorancia de un votante. Una empresa explota tierras vírgenes con sus empleados en la inopia de un trabajo estable. Una asamblea decide, agrupa y motiva. Una joven fuerte y pura de conciencia ciencia milita. El pueblo unido avanza sin partidos y el arte despierta la gente adormecida. La tele no informa, internet contrainforma. El fútbol de ciega, en los más media revelaos. Los que no seréis callados contra el capitalismo sembraremos el caos. a veces todo va mal, no vamos a huir del presente. Sigo porque hay tanta gente que se siente diferente, se pone a luchar, no retrocede. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y eso nunca se detendrá. Siente la libertad que hay en ti. Desde Banchet a Goldman, de Urrutia Puchantec. Hay una sociedad asamblearia alternativa que se esparte por los barrios. Desde las avenidas y de la insurgencia un grito nació y fue a anti, anticapitalistas. ¿Cuán lejos vamos a llegar? ¿Cuántas veces caeremos? inocentes ni culpables, guerra en todas partes, cuando aguanta la paz social, asfixiando las calles, hasta que las plantas trepen por las fachadas de hormigón y cristal.